Otsailak amairu gaur osteguna data hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia txabi. Bai, garazi gizarte aldaketarako biltzarra orkestu zen atzo berriozarren. Ateneoak bere hasteko bilera bertan bera utzi eta biltzar berri honen aurkezpena erraztuz, atzo aurkeztu zen gizarte aldaketa bultzatuko duen biltzarra zuzenki norabide berdineko mobilizazioak xede ziklo berri bati bultzatuko bultzada emateko jaioa izan da gizarte aldaketarako biltzarra. Atxo gizarte aldaketarako biltzarra eta gaur plan estrategikoaren baitan bilera berria. Gaur arratsaldeko zazpietan zuk diozun bezala plan estrategikoaren baitan azken aurreko biltzar irekia egingo da honetan. Plan estrategikoaren dokumentua eztabaidatu eta ekarpenak jasoko dira. Eta eganderako doinua musika bandak kontzertua eskeniko digu. Jakob Dehan musikariari omen eginez zoinuakoak kontzertu bat eskeniko digute. Kanta guztiak musikari eta musikagile holandarronen piezak izango dira eta horrexegati justuki xabi zuzendari naiz musikariek esigentze handeko kontzertua dela baloratu dute. Beraz, Jakob Dehanen musikaz gozatu nahi badugu, igandean arratxeleko zazpietan musika eskolara hurbildu beharko gara. Eta Javier Alemanoren ekiteari helduaz irekiko dugu kirolen eh, atal hau garazi. Zuzenki Javier Alemano berreo zartarra aurrena izan da Soria online e, eh, txapelketan. Aste arte honetan jokatutako Soria Unlaimtez 2000 malau txapelketako lehen etapan Javier Alemano berrio zartarra izan da jaun eta jade guraldiak askorik lagundu ezbazion ere Alemanok bere nahiak lortu zituen lehena Puerto de Piqueras jomugara iritsiz bio ordu, hogeita lau minutu eta 6 segundu behar izan zituen Muser berriozartarrak hogeita masei koma bat kilometroko ibilbidea egiteko berroita emeretzi segundu gehiago behar izan zituen bigarren postuan iritsitako Javier Ruizel Karnikros Burgosek eta zortzi minutu beranduago iritsi zen hirugarren selkatua Julian Antonio Ruiz Salas Soriarra. Soriarra. eta txapelketak eh, alderatuz, baina kirolaen atala utxi gabe, iganderako ateraldia prestatu dute mendizale lagune garazi. Xabi, zuzenki leire mendizerran, kokatzen den mila berreun eta bat metro dituen kastellar mendiari helduko diote, leire monasterioaren parkinetik e- ekingo diote, igoerari eta kainada realizten ez ezagutzen bidea, jarraituko dute mendi puntako gurutzea begibistatik aldu gabe, igo eta igo horixi iganderako mendizaleen erron erronka xabi eta ateraldian interesatuak igandean goizeko bederatzietan eguzki plazan ager daitezke. Eguraldiaz azmintzatzeko unea du orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Ba, Xabi, gaur zerua odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak, tarteka oso odeitzu. Eta ondorio zaparra da txikiagotako ditu gaur egunaren lehen partian eta azken orduetan ego mendebaldekoa aizea huluizia biliko da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin eguerdian ipar mendebaldera eginez. Eta temperaturak eh, maksimoak gutxi edo nahikoa igoko dira. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen urduetan berrioz erratiaren sintonian FMko egon puntu edo urduoro oro interneten eguzkiplaza.neten.